Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ղարաբաղի ապագան ազատ կյանք է։ Հայաստանի լրատվական դաշտի մի խումբ գործիչներ հյուրընկալվել են Արցախի պետական համալսարանում։ Արտակարգ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Հալեպում կյանքն իր բնականոն ընթացքի մեջ է, ժողովուրդը կանգնած է սիրիական բանակի կողքին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ապրիլի 15-ին ժամը 19:15-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հյուսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի հետևանքով մահացու հրազանային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականի ծնված Ալեք Նվերի Կարապետյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակ աջակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն Բակո Սահակյան այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Ալեք Կարապետյանը հետմահու ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Երեք Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանն ընդունել է պատմության եւ մշակույթի էջեր ծրագրի շրջանակում հերթական այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության գիտության մշակույթի ճանաչված գործիչներին պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հանդիպմանը պաշտպանության բանակի հրամանատարը արժևորել է նախաձեռնությունը ներկայացրել պաշտպանության բանակում իրականացված իրականացված ու շարունակվող գործընթացների համալիրը, նշելով, որ հասարակության ցանկացած խավի եւ առանձնապես մտավորականության աջակցությունը կարեւոր է եւ բարձր է գնահատվում զինվորականության կողմից։ Բանակի հրամանատարի հետ հանդիպումից հետո Մտավորականները հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի նվիրված դասախոսություններ են ընթերցել բանակի զորամասերում։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը ձգվում է ավելի քան 30 տարի։ Այս մասին Izvestia 13-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որի թեկնածությունն առաջադրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում։ Իրականում խնդրի ակտիվ փուլը գոյություն ունի արդեն 30 տարի, սակայն այն եղել է նաև նախկինում։ Այս 30 տարիներից 25-ն անցնում է Յակոմինսկի խմբի միջնորդությամբ։ 2016 թվականի ապրիլին ադրբեջանական կողմը ձախողվելով բանակցություններում եւ նենգորեն խախտելով պայմանագրի շրջանակներում իր պարտավորությունը գործողությունները լայնածավալ գործողություններ էր սկսել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ, սակայն նրանց չհաջողվեց որևէ լուրջ խնդիր լուծել, եւ 5-րդ օրը Ռուսաստանի միջնորդությամբ կողմերը հանդիպեցին եւ պայմանավորվեցին թարմացնել նախկինում ստորագրված համաձայնագրի պայմանները։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պատրանք ունի, որ փողզիջում կարող է լինել միայն Հայաստանի եւ Արցախի կողմից եւ միայն այդ պատճառով ստատուս քվոն չի փոխվում։ Իսկ Ղարաբաղի ապագան ազատ կյանքն է։ Այո, դա փոքր երկիր է, սակայն դա դեռ հիմք չէ բնդելու համար, որ դուք ազատ ապրելու իրավունք չունեք։ Մարդիկ այնտեղ ապրել են հազարամյակներ շարունակ եւ կշարունակեն ապրել։ Անշուշտ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան շատ բան են անում այդ հարցը լուծելու համար։ Նախագահների մակարդակով 5 հայտարարություն է արվել, եւ դրանք բոլորը խոսում են այն մասին, որ խնդիրը կարող է լուծվել միայն այս 3 սկզբունքների հիման վրա։ Այս սկզբունքները անբաժանելի են, եւ սա շատ կարեւոր է նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի երկրների հարցերով ռուս փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովի կարծիքով իրավիճակը Ղարաբաղում Հայաստանի սահմանին միշտ եղել է անհանգստացնող։ Քաղաքագետը արձագանքելով ադրբեջանական զինուժի կողմից վերջին օրերին Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի ուղությամբ հաջախակի դարձած գրակոչներին եւ ՀԱՊԿ արձագանքման հնարավորությանը Նշել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որի անդամ է Հայաստանը, հետևում է սահմանին իրավիճակի զարգացումներին։ Տարասովի խոսքով դժվար է մեկնաբանել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումները, որովհետև դրանք կարծես ստանդարտ են դարձել։ Այն հարցին, քանի որ կրակոցները Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին են, թիրախավորվել են քաղաքացիական օբյեկտները, արդյոք ՀԱՊԿ-ի կողմից արձագանքելու անհրաժեշտություն կա, Ստանիսլավ Տարասովը նշել է, որ առայժմ դրա կարիքը չկա։ Այսօր պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանն ընդունել է Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանի եւ հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամների հետ միասին։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում. Պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը կարևորելով նման հանդիպումները ներկաներին հագիրշ տեղեկատվություն հաղորդեց երկրի տնտեսության զարգացման ընթացքի այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին։ Նախ թույլ տվեք ողջունել ձեզ եւ շնորհակալություններ են պարոն Բունյական ձեր թիմի հետ գտնվելով Արցախում եւ համատեղ մեր ծառայության հետ իրականացնելով այս աշխատանքը։ Ամենուրեք քաղաքական եթե իրավիճակը մի կողմ դնենք, համոզված ենք որ ամեն ինչ այսօր լավ է լինելու, մեր երկիրը փայլուն Արցախը եւ Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը 2000 2017 թվականին ցուցանիշներին արձանագրել։ Ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն սոցիալական, ամենակարևորը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների եւ ընդհանուր առմամբ։ Մենք ստեղծել ենք նպաստավոր պայմաններ տնտեսության եւ ընդհանուր առմամբ երկրի զարգացման ուղղությամբ։ Ուրեմն ողջունել կազմին, ասել բարի աշխատանք Իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանն նշեց, որ պատրաստ են ցանկացած հարցով արդյունավետ համագործակցել եւ պատրաստական են յուրաքանչյուր հիմնախնդրի համատեղ լուծման։ Մի անգամ էլ ողջունում եմ մեր աշխատանքները սկսված են, ուզում տեղեկացնել, որ այսօր մենք համասարանում ենք բավական հետաքրքիր հույսով եմ արդյունավետ հանդիպում, հույսով եմ, որ Պարոն Հարամանյանի ղեկավարությամբ այդտեղ էլ մենք ծրագրեր կիրականացնենք համատեղ ուրեմն ծրագրեր մեր հերոստանգերությունների հետ, մեր ազնաժողովի հետ։ Պետնախարարը հանդիպմանը ներկա Արցախ կապ Փակbaşնետիրական ընկերության տնօրենից հետաքրքրվեց, թե ինչ փուլում է գտնվում հանրապետության նախագահի հանրարարության իրականացումը Արցախի բոլոր բնակավայրերն անհրաժեշտ հերոստատիկներով ապահովելու վերաբերյալ։ Կառույցի ղեկավար Դավիթ Հակոբյանն ի պատասխան հայտնեց, որ գործընթացը շարունակվում է եւ այն գրեթե ավարտման փուլում է։ Շատ փոքր 2-3 հատվածում է։ Մնացած ամբողջ մեր բնակավայրերը, տարածքները ապահով Հանդիպման երկրորդ մասում անդրադարձ կատարվեց օրակարգի հարցերին, որոնցից առաջինը արկա մարտահրավերներին համատեղ դիմակայելու խնդրում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության լրատվամիջոցների համագործակցության ապահովման մասին էր։ Այդ կապակցությամբ Գագիկ Բունյատյանը մասնավորապես նշեց, որ Արցախի մեդիա դաշտում դրական տեղաշարժ արձանագրելու համար անհրաժեշտ է։ Թեման առաջին հերթին համագործակցության մասին է, որ այդ համագործակցությունը լինի կոորդինացված, լինի համատեղ եւ ինչու՞ չէ, որոշ հարցերում նաեւ համատեղ որոշումների արդյունք պետք է լինի որոշ կարևորագույն հարցերում։ Թեատրական տեղեկատվական դաշտը այնքան մեծ է եւ այնքան մարտահրավերներ ունենք, որ գիտեք առանձին ինչ որ մի լրատվամիջոց ինչքան էլ հզոր եւ մեծ հնարավորություն չունենա, Պարոն Բունյատյանը նշեց նաև, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր ներուժը կարողանանք ճիշտ օգտագործել եւ ակտիվացնել դասական լրատվամիջոցների դերը սոցցանցերում։ Յուրաքանչյուր մեր լրատվամիջոց բաղկացած է ինչ-որ փոքր օղակներից, կորպուս ասեմ, թղթակից ասեմ։ Հիմա պատկերացեք, եթե մենք բոլորը դա իմ կարծիքն է անձնական, կարողանանք ինչ-որ մի հարթակ ստեղծել, որ այս ընդհանուր ինֆորմացիոն հոսքը ընդհանուր մի հարթակ լինի, որ բոլորը կարողանան օգտվել է հարթակից։ Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության եւ ռադիոյազգային հանձնաժողովի եւ Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի համագործակցության համաձայնագրից եւ 2018 թվականի աշխատանքային ծրագրից բխող միջոցառումներին, որոնց մասին զեկուցեց հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Հայաստանի հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանի գլխավորությամբ պատվիրակություն այսօր հյուրընկալվել են Արցախի պետական համալսարանի լրագրության բաժնի ուսանողներին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մեդիադաշտի գործիչներն ու փորձագետները Արցախի ապագա լրագրողների հետ հանդիպումը սկսեցին լրագրողի մասնագիտության կարևորությունն ընդգծելուց։ Ցանկացած երևույթ կամ իրադարձություն արհեստավարժ լրագրողը կարող է ներկայացնել սկզբունքորեն հակադիր տեսանկյուններից։ Գագիկ Բունյաթյանը որպես օրինակ բերեց Սիրիական պատերազմի եւ օրեր առաջ այնտեղ տեղի ունեցած ռմբակոծության փաստի լուսաբանումը։ Շատ դժվար է պատկերացնել իրականում ինչ է կատարվում Եթե պատկերացնենք, որ տարբեր մեկնաբանություններ կան նույն իրադարձության վերաբերյալ, եւ եթե հետևենք արևմտյան եւ օրինակ ռուսական ԶԼՄ-ներին, դիամետրալ տարբեր մեկնաբանություններ են եւ ներկայացում։ Ցավոք սրտի այսօր դա այդպես է։ Ժամանակակից աշխարհում գնալով մեծանում է արհեստավարժ լրագրողների պահանջարկը, որքան էլ վերափոխվեն ԶԼՄ-ները, միևնույն է լրագրողի մասնագիտությունը դրանից պակաս կարևոր չի դառնում։ Ավելին Գագիկ Բունյաթյանի գնահատմամբ վերափոխումների արդյունքում մնալու են լրագրողի ստեղծած նյութն ու լսարանը, իսկ լրատվամիջոցները դառնալու են ընդհանրապես փոխադրամիջոց, անկախ իրենց տեսակից։ Այդ գործընթացը կկարգավորվի ժամանակի ընթացքում, կարգավորողն էլ շուկան ինքն է լինելու իր պահանջներով ու օրենք օրենքներով։ Հանդիպումն անցավ հարց ու պատասխանի ձևաչափով, ապա գալրագրողներին մտահոգող խնդիրները հերոստաէկրանից քարոզվող արժեքներն էին, մասնավորապես թատրորակ հերոստասերիալների արկայությունը։ Հայաստանյան մեդիա ոլորտի գործիչների համոզմամբ դա պահանջարկով թելադրված արտադրանք է եւ վերաբերում է առավելապես բիզնես ոլորտին։ Ներկայումս հայաստանյան հերոստաընկերությունները հերոստադիտող ունենալու, նրան պահելու խնդիր են լուծում հերուստաղլիքի դիտողականությունը միայն մի ծրագրով չի լինում այդ վարկանիշ ապահովելու համար եւ հերոստադիտողին պայել այդ ալիքի վրա այդ կոմպլեքս աշխատանքա մենք խնդիր ունենք օրինակ լրատվական թողարկում կամ ինչ-որ մշակութային ծրագիր չէ կարևորում ենք ուրեմն հավատացեք ինձ պետքա միջև այդ ծրագիրը մի հատ մասսայական սիրված ինչ-որ սերա լինի կամ ֆիլմ, կամ ինչ որ ժամանցային ծրագիր, հետո դրանից հետո էլ ինչ որ մի բան, որ այդ հերոստատիտողին կարողանանք ողել։ Հանրային հերոստանգերության գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Գրիգորյանը նշեց, որ Հայաստանի բոլոր հերոստանգերությունները համագործակցում են մշակութային եւ կրթադաստիարակչական ծրագրերը համակարգված ներկայացնելու հարցում։ Այսպես, հանրայինի արբանյակային ծրագրում ընդգրկված են բոլոր հերոստալիքների հաջողված ծրագրերը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հանրայինի հետ համագործակցությանը, ապա այն նույնպես ամուր հիմքերի վրա է դրված։ Նրա խոսքով Արցախի մեդիա դաշտի խնդիրները գտնվում են իրենց ուշադրության կենտրոնում եւ իրենք պատրաստական են համագործակցել համագործակցելու համար։ Այս այցը, որ պարոն Բունյացյանը կազմակերպել է, իրենց հետ իմ գոհեգաները եղել են ես առաջին անգամ եմ, բայց իրենք 5 տարի է գալիս են այստեղ եւ 5 տարի լսում են մեդիադաշտի խնդիրները, երբ որ հետ են վերադառնում, մեր բոլոր հերոստանգերություններին ասում են ինչ խնդիր կա, որը ով պետք է լուծի, մենք ինչ որ կերպ լուծում ենք։ Այսինքն սա պարոն Բունյացյանի նախաձեռնությունը սենց լավ ավանդույթ է դարձել, որովհետեւ մենք կարողանանք մոտ լինենք ձեր խնդիրներին։ Հանդիպմանը պետհամալսարանի հետ համագործակցությանը նոր շունչ հաղորդելու առաջարկ եղավ։ Առաջիկայում կմշակվի անելիքների օրակարգ, իսկ որպես սկիզբ Հայաստանի մեդիա ոլորտի գործիչները լրագրության ամբիոնին նվիրեցին ժամանակակից պրոյեկտոր Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Ապրիլի 9-ից 16-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 57 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 6, տեխնացին բնույթի 4 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 28 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան բացում 8, վերելակի բացում 2, հիվանդի տեղափոխում 10 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք։ Գրանցվել է 1 դժբախտ պատահար, որի հետևանքով մահացել է 3 քաղաքացի։ Ապրիլի 12-ին ժամը 13:35-ին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ստեփանակերտ քաղաքի ազատամարտիկների փողոցի 50 աշենքում դժբախտ պատահար է գրանցվել, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Նախնական տվյալներով կա 3 զոհ եւ 5 տուժած։ Ժամը 13:36-ին արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է Կանչիվայր օգնություն ցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ Ստեփանակերտ քաղաքի ազատամարտիկների 50 ԱՀՍ-ի բնակիչներ Գ Գալոյանը, Ռ Գալոյանը եւ Թ Գալոյանը դժբախտ պատարի հետևանքով մահացել են։ Ապրիլի 10-ին ժամը 03:56-ին ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ստեփանակերտ շոշ ճանապարհի 3-րդ կիլոմետրի վրա Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը ՎԱԶ 2106 մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց եւ հայտնվել ձորում։ ՃՏՊ-ի հետևանքով դժվարներ չկան։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է հրդեհի դեպք, որից 3-ը բնակհատվածում։ Ապրիլի 15-ին ժամը 06:32-ին Շամյանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից ահազանգ է ստացվել, որ Շամյանի շրջանի Նոր Գետաշեն համայնքում հրդեհ է բռնկվել։ Նախնական տվյալներով այրվում է բնակելի տուն։ Շամյանի հրշեջ փրկարարժոկի 1 մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 06:53-ին, մարվել ժամը 07:17-ին։ Հրդեհի տևանքով արվել է նոր գետաշեն համայնքի բնակիչ ԱՄ-ին պատկանող 1 հարկանի բնակելի տունը։ Հրդեհի շիժմանը մասնակցել է 5 բնակիչ նոր գետաշեն համայնքից։ Շաբաթվա ընթացքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 3 դեպք է գրանցվել։ Ապրիլի 9-ին Ասկերյանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Ասկերյանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի հրշեջ սակրավորները մեկնել են Ասկերյանի շրջանի Խնապատ համայնքի տարածք ապրիլի 8-ին հայտնաբերված զինամթերքի ոչնչացման նպատակով։ Ապրիլի 11-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Ասկերանի շրջանի տարածքում հայտնաբերվել է զինամթերք նախնական տվյալներով 1 միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Ապրիլի 13-ին Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտունու շրջանի Ղուրուչուղ կոչվող տեղանքում հայտնաբերվել է զինամթերք երկու միավոր հակատանկային ավիառումբ։ Բնակչության անվտանգությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբերը բոլոր ահազանգերի դեպքում մեկնել են դեպքի վայրեր եւ վնասազերծել հայտնաբերված զինամթերքը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հալեպում կյանքն իր բնականոն ընթացքի մեջ է, բնակիչները զբաղված են իրենց սովորական առօրյայով։ Այս մասին նշել է Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի падգամավոր Ժիրայր Ռեյսյանը։ Իհարկե անհանգստացնող իրավիճակ է եւ ամեն մարդ ցանկանում է լիարժեք խաղաղություն, սակայն այդ հրթիռակոծությամբ ոչ մի բան չի փոխվել մեր աշխատանքում։ Բնականոն հնով շարունակում ենք ապրել։ Մի բան կարող եմ ասել Այս 8 տարիների ընթացքում բազմաթիվ դժվարություններ տեսնելով ժողովուրդը չի ընկրկել, կանգնել է սիրիական բանակի կողքին։ Այսօր էլ չի վարանում եւ ամեն ձևով ամուր մնում է բանակի կողքին, ձգտում է իր կյանքը շարունակել, երկիրը վերականգնել, ասել է Ժիրայր Ռեիսյանը։ ԱՄՆ-ի Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի զինված ուժերի կողմից հասցված ավիահարվածների հետևանքով ստեղծված լարվածությունը Սիրիայում խոճապ չկա եւ մարդիկ սովորականի պես շարունակում են իրենց առօրյա աշխատանքով զբաղվել։ Այս մասին ասել է Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը, ընդգծելով, որ հայ համայնքը եւս ակտիվ զբաղված է վերականգնման եւ պատերազմի հետևանքով ավերածությունների վերացման գործով։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։